брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец гаворка ішла пра нацыянальную эліту якая ў нас сёння паводле поля беларуская інтэлігенцыя змагаецца яна выходзіць на дэманстрацыі з пратэстам супраць гэтак заніжанага ўладамі чалавечага вымярэння яна дамагаецца беларускамоўнай адукацыі для сваіх дзяцей яна пераадольвае панылы настрой ва ўласнай душы яна стаіць фарпостам на шляху дэмаралізацыі грамадства і ўсё гэта яна робіць таму што мае надзею яна прыніжаная і выціснутая за рамкі афіцыйнага жыцця і афіцыйнай сістэмы каштоўнасцяў не можа жыць так, як ёй прапануюць ці то ў папулісткай хлусні, ці то ў недарэчных ідэалагічных фантомах накшталт панславізму. Яна верыць, што хада гісторыі абернецца да яе тварам і што ўрэшце пераможа нармальнасць, людскасць і беларушчына адсюль я і хацеў бы пачаць сённяшнюю гаворку пра тое што гэта будзе за перамога і якія канкрэтныя складнікі сённяшнія надзеі магчыма дзеля таго каб надзея спраўдзілася нам трэба лепей уяўляць сабе беларускае грамадства у якім запануюць тыя вельмі агульныя сёння дэмакратыя рынак і незалежнасць словом у гэтай вострай браме мы паспрабуем некалькімі рыскамі абазначыць краявіт заўтрашняга дня. Вострая брама беларускі культурны кантэкст два стагоддзя. аўтар праграмы Сергей Дубавец. У асяродках беларуская інтэлігенцыі на сходах і семінарах, у рэдакцыях часопісаў і на вуліцы падчас маршу свабоды кідаецца ў вочы адна дэталь людзі, якія прысвяцілі сваё жыццё нацыянальнаму адраджэнню і якія не прымаюць цяперашніх парадкаў, не гавораць пра будучыню. Не гавораць так, каб з тых словаў пачаў вымалёўвацца вобраз нашага заўтра, умоўна кажучы беларусі пасля лукашэнкі. А калі запытаеш, пачуеш набор аднаслоўных дывізаў, якія ў розным парадку вандруюць па партыйных праграмах ужо дзясятак гадоў дэмакратыя рынак незалежнасць адпаліраваныя адшліфаваныя гэтыя словы нагадваюць сімбалі веры штосьці зусім неямное а значыць мала даступнае вытлумачэнню таму спробы расшчапіць і прадбачыць практычнае ўвасабленне гэта ўсяго ў жыццё прыводзяць да спрэчак і часам да непаразуменняў гэта яшчэ адна прычына чаму пра будучыню не гавораць каб не сварыцца. Што рабіць рамантычны перыяд у Беларусі працягваецца. Можа быць ад каліноўскага, а можа яшчэ ад філаматаў. Гэта значыць, што гаворка ў большай ступені вядзецца пра мары, у якія б партыйна-праграмныя фармулёўкі іх не апраналі. Нацыянальная эліта пакуль толькі марыць пра перамены ў краіне, а народ кажа, што проста хоча жыць вепель. Вот и все. Северин Квятковский провел опытание на Менских улицах и высветлил, про что марыть сегодня посполитый белорус. Мары белорусов. Ти можно убачить мару целого народу. И ти здатный человек самому себе отказать на пытание про свою соправдную мару. Поэт Славомир Адамович каже про мару об нормальной краине Беларуси. Зион и ягоные сябры и однодумцы будут жить годно, отповедать своему статусу. Што да асабістага лёсу славамир кажа, што заўжды хоча быць поўным фізычных і творчых сілаў. Кабета, дырэктар дробнай прыватнай фірмы, кажа, што яна выхаванка старой традыцыі. Таму ў яе заўжды была мара сустрэць мужчыну, за якім як за каменнай сценкай. Цяпер у яе ёсць муж, дзіцёнак, у справах і ў сямейнай гаспадарцы ўсё ладзіцца. Але кабета скардзіцца, што яе пужае адсутнасць мараў. Думаю, што ён мне мара ці не. Дитинок питається. Мама, чому не всіх останніх мами сьогодні вдома? А ти кудись кожен день? Спішаєшся і лятиш? У мене часу нема, навіть для депресії. Студентка-другокурсниця каже, що в її без лішмаров. Я на не може розібратися, яка я саме моцна. Цитую. Я хочу шмат радості, шмат щастя, але ж гэта вельмі абстрактна. Сёння мяне радуе адно, заўтра іншае. Хачу, каб жыццё было як фейерверк, Адно і немагчыма радавацца, трэба, каб наўкола былі шчаслівыя людзі. Ведаеце, у мяне ёсць сябры, якія нават пасля збіцця ў міліцэйскім пастарунку не гублялі пачуцця гумару, канец цытаты. Цікава, што збольшага адказы менскіх мінакоў не залежалі ад узросту. Вядома, былі паджывыя людзі, якія казалі пра свае хваробы, пра тое, што галоўная іх мара гэта памерці спакойна. Былі пахмурыя маладзёны, якія скардзіліся на брак грошай і адсутнасць перспектывы для нармальнага жыцця. Были такие отказы. Молодой человек, я иду с работы, я очень устала. Маленькая зарплата. Я хочу думать, как купить обувь ребенку в зиме. Какие же мечты? Я хочу нормально жить. Так ти инакш особистые мары люди связывали со становищем краины. 30-годовый спадар. Какие стабильные мары при такой власти? Года четыре назад у меня еще был свой небольшой стабильный бизнес. Одного моего компаньона уже посадили, а я вынужден ходить с пунктанцем, доказывая, что не люблю. Я мог это время работать. Пока власть здесь не сменится, надежд никаких. Спадар сказал, что Марыц, как ягоны пятигодовый сын, вырос у нормалевым осяродку. Тому он зробить все махчимое, как выправить сына, учиться за мяжу. Беларусы ожидают лепшего. Просто лепшего. Слово «лепшее» – ключевое у отказах про Мару. Якое лепшее? адказ на гэтае пытанне кожны шукае па-свойму. Зрэшты, калі мае рэспандэнты згаджаліся прыгадаць самае-самае патаемнае, усе, як правіла, усміхаліся. Вось адказ маладой кабеты. Я не буду казаць вам пра сваю запаветную мару. Яна вельмі асабістая. Яна звязана з адным чалавекам. Я веру, што ў нас все будзе так. Можна правесці сацыялагічнае пытанне і высветліць палітычныя жаданні грамадзянаў. Можна ўвесці ўсіх у стан гіпнозу і прымусіць мысліць на падсвядомым узроўні але патаемнае жаданне альбо запаветная мара застанецца самай няўлоўнай субстанцыі. Вось што мне сказаў малады хлопец, які не лічыць сябе прыналежным да якой кольвек пэўнай канфесіі. Цтую: Чалавек створаны па вобразу Бога. Бог абсалют і любоў. Вось вам адказ. Чалавек імкнецца да абсалютнай любові, без якое не можа быць чалавекам. Таму любая мара так ці інакш звязаная са словам любоў, а інакш яна не сапраўдная. Бинаки из Менских улиц кажут, что мараль жить лепей и жить нормально. Про это пытался у них Северин Квятковский. Треба думать, что это целком интернациональное ожидание, и что редкие самые отказы мы б почули и в тоталитарной полночной Кореи, и в голодной Центральной Африке, и в обеспеченной полночной Америке. Але эти отказы не раскрывают в образу будущего. Магчыма, такі вобраз малюецца ў творах і галовах нашай мастацкай эліты. Што думаюць пра заўтра беларускія людзі мастацтва. Прычым канкрэтна, як яны ўяўляюць сабе будучы музей сучаснага мастацтва. Пра гэта распавядае Сергей Харыўскі. Месяц таму у менскай газеце культура было змешчана апытанне на тэму, якім быць музею сучаснага мастацтва отказывали мастаки и мастоствознавцы. Василь Шарангович, Михаил Борозна, Владимир Цеслер, да и иншие. Сутность отказов сводилась с больше до одного. Музей потребны, и он мусит стать живым центром, где б не супы наладились найновшие сучасные выставы. Читаючи отказы своих коллегов, я подивился одной речи. По сутности, яны выкладали функции – таго самага палацу мастацтва, які сёння ёсць і дзейнічае. Урэшце ёсць у Мску і галерэя сучаснага мастацтва, дырэктар якое спадар Шарангович. І ўсё ж людзі мастацтва па-ранейшаму мараць пра музей. Чаму? Вось на гэтае пытанне адказу згаданай публікацыі і не было. Ідэя музею сучаснага мастацтва ў Беларусі існуе з пачатку нашага стагоддзя. Менавіта сёлета споўніцца 80 гадоў першаму гэткаму музею, які быў створаны ў снежні 1919 году у Віцебску маркам шагалам. Гэта насамрэч быў невялікі музей пры народнай мастацкай школе, які складаўся толькі са 120 твораў тагачасных мастакоў. Але якіх мастакоў? Малевич, Пен, Шагал, Альма, Ларыёну, Каншалоўскі, Фальк. Клясыка мастацтва 20 стагоддзя. На жаль, той музей праіснаваў толькі два гады, і з ад'ездам шагала ягоная дзейнасць скончылася. Праз 80 гадоў беларусы ізноў мараць. Сённяшніх мастакоў не задавальняе руціна афіцыёзу і пратэкцыянізму, якая пануе ў палацы мастацтва. Што да астатніх галерэяў і салёнаў дык на іх з няўхільнай непазбежнасцю пылу кладзецца сёння цень камерцыйнасці. І праўда, часы не шагалаўскі. Мастацтва мусіць зарабляць само на сябе. А музеі музеі гэтак і не склалі сабе ўяўленне, што такое сучаснае мастацтва і што з яго вартае. Нацыянальны мастацкі музей пасля шматразовых рэформаў і перастановак наогул прыбраў з экспазіцыі творы сучасных мастакоў. Звабна памарыць пра сапраўдны палац мастацтваў 20 стагоддзя. Вялікі і светлы на высокай гары, на беразе ракі, дзе, ну, вядома ж, у Віцебску, з бясконцамі лабірынтамі заляў, з канцэптуальнымі экспазіцыямі, напрыклад, двор клясыкі савецкай скульптуры з 30 ленінамі розных колераў, альбо заля з алюмініевым пано, знятым нарэшце з вуліцы Няміга а насупраць яго у пяць паверхаў габелен кішчанкі са спецыяльным пад'ёмнікам, каб усё разглядаць. І абавязковы інтэрнат для мастакоў. Маўляў, прыязджай творца, жыві, стварай і выставляй тутака ж. І тысячы людзей сюды пішлі на паломніцтва, каб пабачыць на жывых мастакоў. Засталося толькі прыдумаць, хто б гэтым усім кіраваў. Хто аднак можа запачаткаваць новы музей новага мастацтва? напэўна ж не дзяржава да якое па інерцыі падсведама апелююць мастакі гэты музей павінны ствараць мастакі самі і гэта мусіць быць аўтарскі музей задуманы спланаваны адным чалавекам ці не ў тым і быў сакрэт поспеху музея створанага шагалам хто гэта быць мог сёння на маю думку алесь пушкін Ён жа і стварыў быў аднаго разу сваю галерэю віцебскую Але так можа быць толькі ў тым выпадку, калі мастак Пушкін пасля сваіх перформансаў застанецца на свабодзе. Сергей Харыўскі расстояў пра тое, якім можа быць будучы музей сучаснага мастацтва і што пра гэта думаюць беларускія мастакі. Асабіста у мяне склалася ўражанне, што футуралагічны погляд нашай творчай эліты мала адрозніваецца ад меркаванняў паспалітых мінакоў з менскай вуліцы дозволю себе такое вызначение. У нас, когда и думают про завтрашний день, так думают беспредметно. Вострая брама. Белорусский культурный контекст 20-го столетия. аўтар праграмы Сергей Дубавец. Неяк мы з калегам завялі гаворку пра рэформу ў беларускай вёсцы. Вось ужо сапраўды класычнае расійскае пытанне, што рабіць у нас сёння гучыць як што рабіць з калгасамі. Высновы, да якіх мы прыйшлі, выглядаюць прыблізна так разогнаць калгасы нельга, бо гэта будзе згуба для сялян. Дзяржава можа толькі замяніць калгасы іншай формаю і паступова заваёўваць сабе давер вяскоўцаў. Чаму? Таму што сяляне, па-першае, проста не павераць у раптоўную свабоду, па-другое, разгубяцца надзеленая неўласцівай ім ініцыятывай. Сённяшні беларускі селянін не хоча ані зямлі, ані права што-небудзь вырашаць. Ён на зіму нарыхтоўвае сабе дзве тоны сена для каровы, ні больш ні менш. Ён бясконца наракае на самадура старшыню. Ён тужыць па колішнім або і зусім абстрактным парадку, якога няма. Беларускі селянін, а мабыць, і гараджанін таксама не хоча жыць лепей, колькі б ён гэта не паўтараў. Рэальнае жаданне паспалітага чалавека не было б горш узгаданага северыным кляткоўскім паэта славаміра адамовіча ёсць такі верш пра пажаданні на будучыню не хочацца быць нікім не хочацца быць бедным чытаць правінцыйны лім праходзіць па справе падследным не хочацца быць без вады без мыла запалак солі без мовы кавалка яды здаровай жанчыны і волі хочацца не хочацца можа гэта і ёсць максімум волевыяўлення людзей якія крочаць па вуліцах магчыма паспаліты народ і не павінен думаць пра механіку рэарганізацыі дзяржавы бо гэта справа палітыкаў мінулым летом наша ніла задалася мэтай даказаць што ў беларусі акрамя лукашэнкі ёсць людзі якія думаюць пра будучыню краіны маўляў абсалютны рэйтынг першага прэзідэнта трымаецца толькі на тым, што ягоных канкурэнтаў не дапускаюць на тэлеэкраны. У выніку атрымалася апытанне, дзе патэнцыяльныя канкурэнты Лукашэнкі адказвалі, што б яны зрабілі ў першую чаргу, апынуўшыся на чале дзяржавы. Сергей Антончык прыпыніў бы палітычныя рэпрэсіі і ўзбудзіў крымінальныя справы супраць тых, хто гэтыя рэпрэсіі чыніць сёння. Станислав Богданкевич забяспечыў бы поўную свабоду інфармацыі, каб людзі вызначыліся ў сваіх прыхільнасцях. Вінцук Гачорка адмяніў бы інстытут прэзідэнцтва і вярнуў парламенцкую рэспубліку. А Віктор Івашкевіч вярнуў бы краіне яе герб і сцяг. Сергей Калякін адмяніў бы ўсеўладнасць чынавенства, зрабіўшы галоўным закон. Таяна Продзька пераглезала б увесь кіраўнічы апарат, хто там здольны, а хто не. Міхаіл Чгір пачаў бы з канстытуцыйнай рэформы і з наладжвання дачыненняў з захадам. Словам, кожны з лідараў аб'яднанай апазіцыі на першае месца ставіць сваё. Аднак мэты ўсіх разам не супярэчаць адна адной. І таму, складаючы іх усе разам, я каторы раз спрабую уявіць сабе вобраз заўтрашняй краіны Беларусі, якой яна будзе шчыра кажучы не ўдаецца бо ўрэшце нават у расшыфраваным выглядзе усе прапанаваныя захады это толькі пашыраныя фармулёўкі тых самых абстрактных незалежнасці дэмакратыі і рынку выходзіць што ў паспалітага народу што ў творчай эліты што ў палітыкаў заўтрашні дзень выглядае досыць беспрадметна футуралагічны азарт не дае мне спакою я спрабую хоць недзе хоць на якім вузкім участку зрабіць прарыв надзейны спосаб тут азірнуцца на суседнія краіны якія адносна нас ужо жывуць у сваім заўтра Thank you. беларуская брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец з усіх канкрэтных тэмаў я выбраў толькі одну непазбежную для паляпшэння грамадскага клімату люстрацыю Развітанне з мінулым на ўсіх узроўнях вось што падаецца важным для зменаў у ландшафте будучыя беларусі. Усе нашыя суседзі, якія вырваліся ці вырываюцца з расійскай арбіты і імкнуцца ў Еўропу, а найперш да самых сябе сутыкнуліся з праблемай люстрацыі. І ў гэтай справе у залежнасці ад часу для розных краінаў на розных этапах важнымі станавіліся розныя прадметы люстрацыі. Да прыкладу, калі ў былой ХДР чыстка дзяржаўнага апарату адбывалася паводле прыналежнасці да камуністычнай партнаменклатуры, у нас на мітынгах пра это гаварылі ў 91. Дык у літве ўжо прадмет люстрацыі выглядаў больш вузка. Былая камуністычная партыя там стала ініцыятарам дэмакратычных пераменаў і незалежнасці краіны. Яна змяніла назву і ператварылася ў адну з рэальных і ўплывовых палітычных сілаў. Таму ў літве люстрацыі падлягаюць у выніку нядаўнія дыскусіі толькі функцыянеры савецкага КГБ. Яны, прынамсі, не могуць займаць адказных дзяржаўных пасадаў. Гаварылі ў нас і пра гэта, толькі ўжо ў апазіцыйных кулуарах. Але часы зноў мяняюцца і разам з імі мяняецца тая злаякасная пухліна ў целе грамадства, якая мусіць быць выдаленая дзеля развітання з мінулым. Я думаю, што ў нас сёння было б актуальна скіроўваць люстрацыю супраць савецкая партыйная номенклатуры. Тыя камуністы на пенсіі, ды шкода ад іхняй апошняй ў часе. Тое самае тычыцца і КГБ, якое ў жыцці краіны, а нават і ў агульным аб'ёме яе насельніцтва займае настолькі істотную долю, што становіцца неадымным. Паспрабуйце заўтра падняць справы ўсіх стукачоў і таптуноў нават за апошнія толькі гады і вы атрымаеце легіён узяць адно чэкісцкае начальство. Аднак іхнае злачынствы уласцівыя не толькі кгб але і мус і іншым сілавым і несілавым структурам якія разганялі мірных дэманстрантаў душылі свабоду і збівалі людзей у пастарунках яшчэ адзін легіён спатрэбіліся б доўгія гады каб разграбаць тыя тысячы і тысячы справаў у таких выпадках прасцей пайсці на грамадскае пагадненне, каб можна было больш думаць пра заўтра, а не пра учора. Заўважце гутарка ідзе не пра канкрэтныя злачынствы, якія ўчыненыя рэжымам і кара, за якія прадугледжваецца канстытуцыі. Гутарка ідзе пра ачышчэнне ўсяго грамадства і пра тое, ад чаго сёння яно терпіць найбольшу. На мою думку, предметом люстрации в Беларуси мог бы стать закон об отказности за разбурение национальной тоестности белорусов. Принамсі сёння такое разбурэнне толькі набірае обороты. Як раз гэта найбольш аддаляе нас ад будучыні, ад нармалізацыі. Маю на ўвазе і тых, хто ініцыяваў закрыццё беларускіх школ і клясаў і тых, хто звёў амаль на нішто беларускую дзяржаўную кнігавыдавецкую дзейнасць. Маю на ўвазе таксама і з'явы, якія спрычыняюцца да разбурэння тоеснасці. Пяць каналаў расійскай тэлевізіі, FM радыёстанцыі, якія ў Мску ад нейкага часу гавораць не толькі па-расейску, але яшчэ і з маскоўскім пранонсам маю на ўвазе і бытавую беларусафобію, якая распаўзаецца па кіраўнічых асяродках як нафтавая пляма па моры. Люстрацыйныя мерапрыемствы заўсёды ставалі прадметам шырокага абмеркавання і ў выніку карэкцыі грамадскага зроку. Паміж іншым у нас, вядома, усе самыя беларусы і шануюць свой край і сваю мову. Але ў чым канкрэтна выражаецца гэтае шанаванне, мусіць атрэсліць новы закон. Чалавек не павінен сваё прынамсі абражаць і ставіцца да яго варожа. Адгэтуль пачнецца выроўніванне грамадскіх дачыненняў. Адгэтуль насуперак бясконцым саюзным дамоваў прыйдзе найгалоўнае ўсведамленне, у якой краіне мы ўсе жывем. А без гэта без усведамлення месца не прыйдзе і ўсведамленне часу, будучыні, пра якую мараць беларусы. Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.